بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Yüz ikinci sure Et-Tekasür. Tekasür çokluk, yarışı ve çoklukla övünmek demektir. Kevser suresinden sonra Mekke'de inmiştir sekiz ayettir. Cahiliye Arapları mal, evlat ve akrabalarının çokluğu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar. Hatta bu hususta yaşayanlarla yetinmeyip kabirlerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de ispat etmek için kabirlerine giderler ölmüş akrabalarının çokluğuyla övünürlerdi. Surede onların bu tutumu eleştirilmekte ve gerçek üstünlüğün ahirette ortaya çıkacağı belirtilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. Hayır. Yakında bileceksiniz. Elbette yakında bileceksiniz. Gerçek öyle değil. Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız orada mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak gözle de göreceksiniz. Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.